Pán s vami. Slova svatého Evangelia podľa Marka. Prišli farizejové a začali sa přijíť s Ježišem. Žadali od Neho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka, zhluboka vzdýchal, vzdýchol a řekl, proč toto pokolenie žada znamení? Amen, pravím vám, toto pokolenie žádne znamení dáno nebude. A nechal je. Vstúpil znovu na loď a odplul na druhý břeh. Slyšeli sme slovo Boží. Milovaní bratia a sestry, Dnešní evangelium je velice kratoučké. Má jenom pět řádku. A toto evangelium chce nás poučit o tom, že Bůh není nějaký kouzelník. Že Bůh není někdo, kdo pořád plní lidské přání že Boh je ten, ktorý prišiel medzi nás, aby nám ukázal, že opravdu nás má rád, že mu na nás záleží, ale nebude plniť lidskú vúdy jenom tak, protože človek o to žada. V dnešním evangeliu farizejové prichádzajú za pánem Ježíšem a žadají ho o znamení. Chceli znova vidieť niečo úžasné. Chceli vidieť podle nich znova nejaké kouzlo. Ale pán Ježiš není nejaký lidový zabavač, aby dělal pořád nejaké kouzilka. Pán Ježiš prichází, aby nám ukázal, že jemu opravdu na lidech záleží. A těmi zázraky, tým dobrem, ktoré, ktoré preukazuje pro každého človeka, dáva najavo, že Búh miluje svoj lid. Jenomže farizejom nešlo o lásku k Bohu. Im nešlo o vztah s Bohem. Oni si měli svůj zákon a řídili se podle toho. Čiže zákon byl pro nich takovým měřítkem toho, co může člověk dělat a co nemůže člověk dělat. Co má člověk dělat a co nemá člověk dělat. Jenomže mnohí svieci, a zvlášť svatý Ján Bosko říkal, miluj a dělej, co chceš. Čili když máme rádi niekoho, tak určite mu nebudeme ubližovať. A tak stejne dělá aj Bůh. A nepotřebujeme k tomu nejaké zázraky. Nepotřebujeme k tomu nějaké jeho divy, protože Bůh je ten, který nás opravdu miluje. Když On udělá nějaký zázrak v našem životě, tak to je jenom potvrzení toho vztahu. Ale ten samotný vztah s Bohem spočíva v tom, že On už nás stvoril. To byl taký velký zázrak. Že On nás má rád. To je taký velký zázrak. A další zázrak se děje každý den počas mše svaté kdy on promienuje svoj obyčejný chléb ve svoje telo a trošku vína ve svou krev. My to nevidíme. My pořád vidíme ten stejný chleba, pořád vidíme to stejné víno, ale to se děje. Protože Bůh je ten, který opravdu nás má rád a dělá velké zázraky. A proto, když aj my budeme k Bohu přicházet ne tak jako farizejové, že pořád něco potřebujeme, ale když mu budeme věřit, když ho budeme prosit, když budeme s ním mluvit, tak všechno bude v pořádku. A on nebude od nás odplúvať, jak to udělal v dnešním evangeliu, ale bude pořád s námi a bude nás provázet na našej životnej cesti. Amen.